Ezabuli ya kikumi gana na ibiri Mukama nakutakira Ntakira mukama neira kaliange Ntakira mukama neira kaliange Mubarulira agange gona Enaku zange nzigamba omumayishoge Oro mburwa okonda agira iwe obanomanya ekyonda akora Omuwanda ogonda bamu nigo bantegiremu omutego kana gamaisho obulyo nkaleba timbona nomo anyetairewo nsigara ntaina bwirukiro taliwo muntu antairewo mutima mukama nakutakira na gambanti niwe obabwirukiro bwange mugabo gwange omunsi yabarora ulira okutaka kwange kuba agange gayanga ndokora omu bampiganisa harokuba nibankiza amani onye omukifungo nije mbone agasima ibara lyawe Aho abagorogoki bampumbirire oro orangirira embabazi